суб'єктів та об'єктів. Юридичний зміст арбітражно-процесуальних правовідносин це суб'єктивні права та юридичні обов'язки учасників господарських спорів. Суб'єктами названих правовідносин є арбітр сторони, позивач та відповідач, тобто підприємства та організації, що є юридичними особами, треті особи, прокурор, інші особи, які беруть участь у арбітражному процесі. Об'єктом арбітражно-процесуальних відносин є те, з приводу чого виникає господарський спір. Згідно з статтею першою арбітражно-процесуального кодексу України підприємства, організації, в тому числі колгоспи, індивідуальні, спільні підприємства та організації України та інші державні, а також і інші юридичні особи, незалежно від форми власності майна та організаційних форм мають право звертатись до арбітражного суду згідно з встановленою для нього підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених прав і інтересів, що охороняються законом. У випадках, передбачених законодавчими актами України до арбітражного суду мають право також звертатися державні та інші органи. Арбітражним судам підвідомчі спори, що виникають. Перше. При укладанні, зміні і розірванні договорів між організаціями. Друге. Про визнання недійсними актів ненормативного характеру, крім спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов, спорів про встановлення цін на продукцію, товари, а також тарифів на послуги виконання робіт, якщо ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін, спори, що віднесені до компетенції інших органів. Арбітражному суду Республіки Крим, обласним міст Києва і Севастополя підвідомчі всі господарські спори, крім тих, що віднесені до компетенції Вищого арбітражного суду. Вищий арбітражний суд згідно статті 14 арбітражно-процесуального кодексу розглядає справи у спорах. Перше, що виникають при укладанні, змінні та розірванні господарських договорів на суму понад 100 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат без індексації, а також при виконанні договорів при ціні позову понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат без індексації, про визнання недійсними договорів на суму понад 100 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат без індексації, крім спорів між сторонами, що знаходяться на території Республіки Крим, однієї області, міст Києва та Севастополя. Друге. Про визнання недійсними актів ненормативного характеру, виданих центральними органами державної виконавчої влади та іншими всеукраїнськими органами, об'єднаннями і спілками. Третє. Про визнання недійсними актів ненормативного характеру, виданих обласними Київською та Севастопольською радами народних депутатів.